السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قل المؤلف وفقه الله تعالى الحديث السادس الحديث السادس حديث يا ستة kwenye hiki kitabu chetu Umdat al-Mar'a ameiwekea unwan mwenye kitabu wafaqahu Allah akasema التفاضل والتنافس بين النساء kuzidiana kifadla na kushindana kiubora baina ya wanawake إنما هو في الصفات الكسبية الحميدة ni kwa kulingana na sifa ambazo kwamba yule mwanamke atazichuma na sifa zenyewe ni mzuri almurtabitati biwadhifati al-untha sifa ambazo kwamba zaendana na uke uke wake yani kila mwanamke akiwa mwenye kuchuma sifa mzuri zinaoendana na uke hayo ndio bora kuliko mwingine la bil jamal al annaqa sio kwa urembo wa kuvutia yani mwanamke hapimwi kwa urembo tu wa kuvutia anapimwa kwa sifa njema ambazo yeye mwenyewe anazichuma na anazifanya zinazoendana na ile shughuli yake ya uke hii ndio anwani ألويكيه حديث ثم قال ثم قال ذكر حديث أبي هريرة أسمع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير نساء ركبنا الإبل صالح نساء قريش أحناه على ولده في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده أ م ي بوكي أ ب و ه ر تومي عليه الصلاة والسلام قال أ أسيما تومي صلى الله عليه وسلم يهي حديثي خير نساء ركبنا الإبل ل ونواك بورا وليوباندا غ صالح نساء قريش ni wale wanawake wema wa kikureshi ahnahu liwaladihi fi sigari wanahuruma sana na watoto wao wakiwa wadogo hatupi mwane hataki kutupa mtoto wake hususan akiwa mdogo wa arahu ala zawjin fi dhati yadi na anamuhifadhi mume wake kwenye mali yake hafanyi israfu kuyafuja mali ya mume kwa hivyo hizi ni katika sifa ambazo zinaleta ubora baina wanawake. Gani? Kuwa na huruma na watoto wake wadogo hawatupi na hawapuzi kwenye malezi. Ana huruma na watoto wake wadogo na anawalea vizuri. Alafu sifa nyingine walitaja ni hodari kuhifadhi mali ya waume zao. Hawafuji mali ya wanaume wao. Hawafanyi israfu kwenye mali ya waume zao. رواه البخاري ومسلم حديث ميبوكيا بخاري ومسلم أبو هريرة بعد هي حديث يكسيما يراوي حديث يكسيما كسيما بعد هي حديث ولم تركب مريم بنت عمران بعيرا قط na Maryam binti Imran hajapanda ngamia kabisa kwa hivyo ina maana mtume akusudia wanawake wa Kiarabu tu maana Maryam binti Imran si Mwarabu ndiyo ni mwanamke bora lakini hatulinganishi Maryam na hawa wa Quraysh la bila shaka Maryam yuko juu kifadhila yuko juu kidaraja lakini hapa mtume alikuwa kusudia ubora kwenye wanawake wa Quraysh wale upanda ngamia ya. kwa sababu wanawake wa Arabu upanda ngamia ndio Abu Huraira akasema Maryam binti Imran hakupanda ngamia ina maana yani hakuwa mwarabu hakuwa mwarabu kwa hivyo hatuzungumzia ni fadhila za Maryam binti Imran tuzungumzia za Waarabu wa Quraysh na bila shaka al-asl waarabu ni bora kuliko soko arabu na wanawake wa kiarabu wana fadhila ni bora kuliko wanawake ambao si waarabu hii ni asl lakini haina maana afradi yani kila mwanamke wa kiarabu ati atakuwa bora zaidi ya kila mwanamke ambaye si mwarabu la kila mwanamke huku chini atapimwa na matendo yake na sifa zake lakini min haythul jins kulingana na jinsi bila shaka jinsi ya wanawake wa Kiarabu ni bora kuliko jinsi ya wanawake wasokuwa Arabu hadha wazi lakini haina maana kwamba kutapatikana wanawake wengine ambao si Arabu ni bora kuliko Arabu kama Maryam binti Imran ni bora kuliko Arabu wa hakadha lakini mal asl asl ni kwamba jinsi ya wanawake wa Kiarabu ni bora kuliko jinsi ya wanawake ambao si Waarabu ndio maana ya Abu Huraira akasema Maryam hakupanda ngamia yani hakuwa Mwarabu na bado ni bora طيب hii hadithi hii hadithi iko na kisa iko na sababu yani sababu ya hii hadithi ni kwamba mtume alayhi salatu wassalam mwanzo alitaka kumuoa ummu hani binti abi talib ambaye ni ukhti yake ali ibn abi talib kabla ya kitambo kabla ya uislamu alikuwa mtume صلى الله عليه hata kumwoa ummu hani ummu hani radhiallahu anha jina lake aitwa fakhita binti abi talib fakhita sasa mtume alimposa lakini babake hakumwozesha amme yake hakutaka kumwozesha mtume sa الله siku hiyo basi ummu hani akaolewa na mwanamume mwingine akazaa naye watoto watoto wake walipokuwa wadogo bado mume wake akafa hii ni sasa baada ya shakuwa muislamu shakuja uislamu baada mumewe kufa mtume sallallahu akaenda kamposa mara ya pili ataka kumuoa alipomposa mara ya pili ataka kumuoa ummuhani akamjibu akamwambia mimi sioni haja manake mimi sasa nitaka kushughulikia watoto hawa watoto wangu wadogo sitoweza kuwaacha siwezi siwezi kuepukana nao na nikikuoa we ukinioa utanishughulisha maana kuna taa ya mume sasa kukuudhi wewe Rasulullah siwezi sipendi na kutupa watoto wangu siwezi sasa dawa nini siolewi kabisa akakataa Mtume sallallahu akacheka ndo akasema haya maneno khairu nisa'in rakibna al-ibil salih nisa'i quraish akamsifu kwa jambo hilo kwamba alikataa ndoa kwa maslaha ya watoto wake alikataa ndoa kwa maslaha ya kulea watoto wake akamsifu kwa jambo hilo mpaka akasema wanawake bora ni kama hawa kikureish ambao kwamba ahnahu liwaladi wana huruma sana ya mtoto wake mpaka akatanguliza maslaha ya mtoto wake kuliko maslaha yake yeye kuolewa akabakia kulea watoto wake wa arahu ala zawjihi fi dhati yadi na hataki kumkhalifu mumewe kumuudhi kwenye mali yake idhan akamwambia rasulullah haina haja maana wewe ukiniota kwa una haki juu yangu nikutekelezee na watoto wana haki na mimi siwezi kuepukana nao kwa hivyo haina haja mimi naona acha nibakie nile watoto wangu hadha hu hiyo ndo maana hadithi kwa hivyo akasifiwa kwa sifa ya kutanguliza maslaha ya watoto na walikuwa wadogo angalikuwa ngao watoto lidhalika kwenye riwaya ya muslim imekuja sema alikuwa mayatima mayatima baba anza kufa akiwa wadogo sasa ummuhani hakutaka kushughulika na mume kwa sababu mayatima wadogo na watabidi waende kwa khalati sasa maana yashaolewa yeye watoto pelekwa kwa khalati kawaida kisheria hasa atakuwa kulelewa kule na yeye hawezi kuwakosa wane na huruma na mimbaba hadha na wako wanawake wengine hali yao ni hii labda watoto kisha kuwa wakubwa washabalighi washatoka kwenye ile sifa ya uyatima sasa washamaliza uyatima washakuwa mabarobaro wanawake washakuwa wakubwa basi hapa hapa na haja na ubaya akiolewa wakati huo lakini bado wakali watoto wadogo fil ghalib wanawake kikureisha alikuwa hawapendi kuolewa hawapendi kwa sababu wataka kulea watoto naam na mtume sallallahu hakuwa laumu akamsifu kwa hilo wala hakumkemea قوله aliposema ahnahu yani ashfaquhu wana huruma na shafaka sana kwa watoto قوله aliposema salihu nisa'i quraish salihu nisa'i quraish maana ya salih hapa almuradu ni kwamba salahu din ni wema wa dini wa husnul mukhalata ala zauj na wema kutangamana na mume kwa hivyo aliwasifu wanawake kwa kwa sifa mbili ni wema kwenye dini zao hawana maasi hawafanyi maasi ovyo ovyo thania ni wema kwenye kuamiliana na waume zao na hizi ndizo sifa humnyanyua mwanamke daraja ikampeleka juu ikiwa ni Quraysh lakini ana hana sifa hizi huyu ni duni hana maana yote kisheria kwa sababu baada ya kuwa na sifa hiyo ya uqureshi lazima aongeze sifa hizi mbili za kuchuma ndo akasema ni asifatul muktasaba sifa za kujichumia maana mtu kuzaliwa Koreshi hii hakuchuma amejikuta amezaliwa ni Koreshi baba yako amekuzaa wewe kwa Koreshi hili hukuchuma lakini baada ya kuzaliwa kwamba wewe ni Koreshi ni lazima ufanye mamano mazuri ndio ule uzuri wa Koreshi upambe na uzuri wa tabia ndo hapo sasa mwanamke hukamilika lakini ikiwa ni qurashia alafu hajui kuamilana na mume ana muamala mbaya na mume alafu hana istiqama kwenye dini huyo haina maana kwenda kumua fadhali wewe ajam ambaye si mwarabu na ana sifa hizo ndio maana ya sharia kusema salih nisa'i quraish kwa hivyo mtume hakuwasifu makureshi wote amewasifu wale salih wale wema katika wao wenye akhlaq nzuri na waume zao na wenye istiqama kwenye dini hao ndio makoreshi kwenye hadithi wanaokusudiwa na ambao sharia imehimiza kuwatefuta kuwaoa watu kama hao sio kila tu mwanamke kikoreshi takimbilia la ni yule aliyotanganya sifa mbili hizo mzuri na ahnahu ulama asema kwa nini mwanamke anaitwa hania ana hanan sana ni nani alhania ni nani mwanamke mwenye hanani yani ni yule ambaye kwamba allati taqumu ala auladiha fi hali yutmihim ni yule mwanamke ambaye kwamba anawalea watoto wake pindi akiachiwa na baba yao ni yatima yani baba walikufa na wao wadogo sasa akaamua yeye ashughulike na wale mayatima wake fala tatazawaj akawa haolewi akiulizwa kuolewa sema la mimi nina mayatima wadogo wacha mwanzo walee huyu ni mwanamke anaitwa Hania Hanuna ala auladi mwingi wa huruma kwa watoto wake ndo maana yake <clears throat> lakini watoto kwa wakubwa wakabaligha huwa si mayatima tena hapo sasa aweza kuolewa kitaka la maana wala haina maana kwamba watoto wakiwa mayatima wadogo ndio yule mwanamke asiolewe tena ha yafaa lakini tu tuzungumzia ubora ubora في هذا الحديث فوائد أي حديث نفيدة كذا الفائدة الأولى فائدة كوانزا في هذا الحديث حث على نكاح الأشراف خصوصا القرشيات يعني حديث يتهميز وكاتي وكووا كووا ونواكي أمبوني أشراف يعني من يتشيو كوني كبيلة خصوصا وكي باتا والي القرشيات أمبوني قرشي yani kabila la mtume alayhi salat wasalam ukipata mwanamke kama huyo bila shaka ni bora kuliko mwingine kwa hivyo yajuz mwanamume kufanya hamu kutefuta wanawake ambao ni ashraf kwenye jamii yani wanajaha wana hadhi wana hadhi fulani kwenye ukoo hususan ukipata yule ambaye ni qurashi min ali bait rasul au ana nasaba karibiana na wao bila shaka la haraja mwanamume kuvutwa na sifa kama hizo za mwanamke na kwenda kuoa wanawake kama hao thaniyan faida ya pili kwa nini kusema hivi kwa sababu mtume asema khairu nisa rakibna al-ibn nisa quraish kwa hiyo akisema hao ndo wanawake bora maana yake atakani kila mwanamume tafute hawa ndo maana yake ikiwa yeye atawaita ndio khairu nisa rakibna al-ibn nisa quraish ina maana ahimiza umma wake kila mtu lao ataweza tafute quraish atafute ndo maana yake ثانيا faida ya pili kwa hivyo halaumiwi mtu kutafuta mwanamke mwenye hasab yani mwenye sharaf halaumiwi bora tu aweza ثانيا ya pili faida ya pili ya hadith وفيه أن كلما كان نسبها أعلى تأكد الاستحباب حديث دليل يكونيشا كل منامك نسبه yake ikiwa kubwa kila ikihimizwa kumtafuta huyo yani ukapata huyo nasaba yake nzuri ukapata mwingine nasaba yake kubwa zaidi huyo mbora zaidi kumkimbilia yani kila nasaba ikiwa kubwa kila ikiambiwa ni bora kumtafuta yeye kila nasaba yake ikiwa kubwa kila ni bora kumtafuta yeye kwa sababu anasema nisaa quraish لأن القرشي أفضل من غير القرشي قريش نبورة كلكو وعرب وإنجينا موسي قريش هذا واضح kwa hivyo sheria ina maana kila mwanamke akiwa nasaba yake iko juu ni kubwa zaidi na ni sharaf zaidi ni vizuri zaidi mwanamume kukimbilia huyo kuliko yule chini yake kidogo طبعا هذا مع الدين hii pamoja طبعا ikiwa ana nasaba hii pamoja na dini yani si kwamba tafute mwanamke fasika alashana te ana nasaba la hadha khata bila shaka sitozungumza hii nasaba baada ya dini yani tayari ana dini na khuluq <clears throat> ثالثا فائده tatu وفيه اعتبار الكفاءة في النسب sheria yaonesha kwamba yazingatia kufu kwenye nasaba sheria yazingatia kufu kwenye nasaba wa anna ghaira alqurashiyat na wanawake ambao kwamba si makuraish laysat kufan lahunna hawafanani si kufu ya wale wanawake ambao si quraish bila shaka kuoa mwanamke wa kiquraish haifanani kwa sababu nasaba zao pia hazifanani kwa hivyo sharia ina maana kama yazingatia pande ya nasaba pia kiasi fulani yazingatia upande wa nasaba kiasi fulani na hapa lazima tufahamiane sharia kuzingatia nasaba haimaanishi kujifakhiri nayo kuna mambo mawili tofauti kuna mtu kuhifadhi nasaba na cheo chake cha ile nasaba yake kwa sababu haiwezekani Allah hakuumba watu sawa sawa wengine bora kuliko wengine hii ni Allah mwenyewe alivyoumba kwa hivyo ubora uko haupingiki waarabu ni bora kuliko sokwa waarabu hii wazi hivi ndivyo alivyoumba Allah subhanahu wa ta'ala lakini ule ubora si ruhusa wewe kujibagamba nao hapo ndo kosa sasa ukijigamba kwa ubora utapata madhambi na wewe kuwa bora si dhambi si hatia maana umezaliwa hivyo wala hulaumiwi kwa nini ulizaliwa mwarabu la lakini utalaumiwa unapojigamba nao hapo utalaumiwa bila shaka na hilo nkosa lakini bila shaka haina maana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwamba hiyo ndio mizani sitazungumza masala duniawi kwamba bora nani kumooa kwa hivyo sharia haikupuza saba imezingatia pia saba kiasi fulani lakini haitaki ujifakhiri nayo ukipata mwanamke ambaye kwamba ni Quraysh na na dini huyo ni bora kwenda kumtafuta kuliko ambaye si Quraysh na na dini wahakadha wakiwa wote wanao dini huyo na dini na huyo na dini angalia nasaba yake ambayo iko juu chukua huyo ndo maana yake ikiwa huyo ambaye si Mwarabu ambaye si Quraysh ana dini na yule Quraysh ana dini ukachaguzwa baina hao wili chukua mwenye dini ambaye ni Quraysh usichukue mwenye dini ambaye si Quraysh ndo maana yake kwa hivyo wakitoshana kidini angalia na saba hiyo ndo maana yake kwa hivyo nasaba sharia imezingatia na bila shaka wanawake wa Quraysh laysa kufan lighairihin hawafanani kikufu wala sikufu ya wanawake wengine ambao si Quraysh na kila shaka bila shaka kila mwanamume huwa anakimbilia hao bila shaka naam رابعا فايدة ين فايدة ين وفيه اعتبار التفاضل في المهور hadithi yaonesha vile kupitana kwa mahari kupitana hunu bora ndo utasababisha kupanda kwa mahari ndo maana yake itakuwaje mbora aolewe kwa mahari duni haiwezekani ndo maana yake kwa hivyo wafihi i'tibaru tafadhul fil muhur hadithi yaonesha kwamba kupitana kwa mahari baina al-qurashiyat wa ghayrihin baina mwanamke wa kikoresh na ambaye si koresh hawezi hawa mahari yao kuwa sawa sawa bila shaka kwa sababu hawa mbora <coughs> idhan kila akiwa bora kila mahari yake akiwa juu na kila akiwa duni kila mahari yake akiwa chini wa hakadha sisi tuko kwenye mufadhala kulinganisha baina viwili eh naam kwa hivyo madamu wao ndio khairun nisaa idhan kuwaoa wao pia itakuwa mahari yao ni tofauti na wale wengine ambao si khairun nisa hiyo ndo maana kwa hivyo lazima mahari yao pia itakuwa ni juu kuliko mahari ya wale wanawake ambao si Quraysh hiyo ni faida ya nne ya tano wafihi fadlul hunu washafaqa hadithi yaonesha ubora ya mwanamke kuwa na huruma na shafaka kwa wane wa husnu tarbiyati auladihin na uzuri wa kulea watoto kwa hivyo hapo ndipo mwanamke hushinda wenzake zaidi kidini kidini ni kwamba kila mwanamke akiwa hanuna na shafaka ana hanuna na huruma na, na upole na watoto wake kila akiwa mzuri na kila akiwa mbora kwenye malezi kila pia akiwa mzuri kwa hivyo hadithi inaonyesha fadhila ya shafaka na hanun wa tarbiyati alawlad na kuwalea watoto malezi mazuri ya tano وفيه أنه يجب على المرأة يجب على المرأة حفظ مال زوجها ni wajibu kwa mwanamke kuhifadhi mali ya mumewe wa husni tadbiri fihi na kuyatumia vizuri sio saa zote yeye hufuja mali ya mumewe toa hiki kitoa hiki kitoa kile hadha la yajuz ma yajuz bila shaka haifai kufuja mali ya mume kuyatumia kiholela ukayatumia utakavyo wewe kwa sababu ati mume amekuachia ametoka sasa unoa hiki ukinoa kile ukitinanga huku ukitinanga huku adhama yajuzu hata mwanamume kama amekuachia mali yake ni uyasurufu vizuri sio ya khariji toa hiki ukitoa bila kufikiria mabale hadha la yajuzu na kila kinua kitu ghali yeho na sasa ndo utakuwa ameheshimika hadha khata bila shak khata fi tasawur na ni khata fi tadbir haifai mwanamke saa zote kutafuta mambo ya juu kwa mume la tafute mambo ya wastani asimuumize mwanamume hata kama mali yako asiyafuje ayahifadhi sio kama basi mali yako sasa ndio wewe uyakhariji toa huko kifanya hivi hadha ma yajuz lana yadkhul fi at-tabdhir wal israf سادسا فائده 6 au ya 7 ambayo nitakomea hapo wafihi wujubu infaqi zawji ala zawjatihi wa auladi hadithi yaonesha ni wajib kwa mume kutoa nafaka chakula kwa mkewe na watoto ni wajib kwa mume kutoa chakula na kulisha mkewe na watoto kama ambavyo kama mwanamke afai kufanya israf kwenye kutumia mali ya mume na vile vile mwanamume amekatazwa kubakhilia kubakhili hataki kutoa mwanamke ataka cha kutumia hataki kutoa watoto wataka cha kutumia hataki ufinya kwa hiyo yeye pia mwanamume amekatazwa kubakhili kubakhilia mali yake na mwanamke amekatazwa kuyakhariji kuyatumia kwa wingi idhan mambo ni kuwa katikati wala taj'al yadaka maghlulatan ala fi unqika wala tabsutha kull albast fataq'uda maluman mahsura Qur'an imetuambia la taj'al yadaka maghlulan fi 'unuqik mkono wako usiufunge kwenye shingo yani usiwe bakhili kafinya utakutoa wala tabsutha kullal bast wala usitoe mpaka ukafika kiwango cha israfu fataquda maluman mahsura ukaja ukaambulia kisha hasara ah umehasirika ukawajuta kwa nini ulitumia mapesa mengi kwa hivyo Qur'ani yatufundisha tuwe katikati usiufinye mkono kwa hutoi kitu na usiukunjue wote ukawa watoa tu watoa tu huwezi kama mimbabil israf ukaingia kwenye israf na inavyotakikana ni katikati ni utoe pale unastahiki kutolewa na ufinye pale unastahiki kufinya kwa sababu sengine mwanamke huenda kataka gharama hazina haja yote hazihitajiki yeye kwenye ufahamu wake ameziona ni haja kwake yeye hiyo ndo hoja sasa yeye atafanya la majuz hadha la budda min at-tawassut lazima mwanamke aweko katikati kuhusu mali ya mumewe si kuyafanyia anavyotaka hadithi ya pili <clears throat> asema unwani ya hadith anti tamlikina adawati saadati rajul wewe mwanamke ndio umemiliki ala za furaha ya mume yani wewe ukitaka mume wako ana furaha wewe ndio utamfanya ana furaha na ukitaka mume wako awe na hasira wewe ndio utamfanya wewe mwanamke ndio dereva unaopeleka mume ndio maana yake عن ابي هريره رضي الله عنه قال amepokea Abu Hurairah radhiyallahu anhu asema qila li rasulillahi sallallahu alayhi wasallam aliulizwa mtume sallallahu alayhi wasallam ayu nisa'i khair ni wanawake gani ndio wazuri bora wanawake gani ndio wazuri ambao ni bora qala mtume alayhi wasallam akasema allati tasurruhu idha nadhar ni ule mwanamke ambaye kwamba utapendezwa ukimtazama yani mwanamume akimtazama yule mkewe anasikia raha anapendezwa watuti'uhu idha amar yani mzuri kiufupi mzuri mrembo watuti'uhu idha amar na anamtii mumewe akimwamrisha maana akiwa ni mrembo sana lakini kila umwambialo hafanye huwezi kumwona mzuri tena kabisa hautamwona tena mzuri yule mwanamke lakini baada ya kwamba ni uzuri kimaumbile aongeze uzuri wa kitabia nao ni nini kumtii mumewe na hii ndio tabia mzuri kwa mwanamke tuti'uhu idha amara anamtii mumewe akiamrisha wala tukhalifuhu fi nafsiha wala hamkhalifu mumewe kwenye nafsi yake kumkhalifu mume wako kwenye nafsi yako vipi ni kummakinisha mwanamume mwingine kwa nafsi yako yani hupelekwe na wanaume wengine we mume wako fahasbi wa kutosha mumeo sio mara mwanamume huyo mara mwanamume yule na sallallahu alaihi wasallam ni tabia mbaya kwa mwanamke kwa hivyo ni atosheke na ule mume tu sio kupapia wanaume wa watu hadha la kwa hivyo asimkhalifu mumewe kwenye nafsi yake yani asitafute waume wengine atosheke na mumewe tu wa maliha na asimkhalifu mumewe kwenye mali yake bima yakrah akayatumia mali kwa namna ule mumewe iwachukia hapendi utumie hivyo ah yesi hataki basi atanchambua ngojea na mimi nitazitoa senti zote baadhi nisa yani ajib wana ajaib ajiba tatajab yani ati sasa yeye amegeuka ndio kama mshindani wa mumeo kwenye nyumba si hataki ndo tafanya mayajuza na yeye mwanamume pengine akwambia ya akhi iktasid yeye mwanamke kuwa na kitisadi tumia polepole jaribu kufinya kidogo masurufi hakuna masurufi makubwa siku hizi sasa ndo yeye humuonesha ngojea utanchambua hakuna mbona kwa fulani wapeleka anze kukuhesabia mbona kukule za kupeleka kule unazo ish khussak ya kuhusu nini mwanamume kama anapeleka masurufi kwa akarib zake kwa watu wake sijui tatahajjab baadhi nisa yani utasikia kesi zingine utashangaa hatia nini kesi kwamba ati mwanamume ana jamaa zake huangalia sasa na wewe sibaangalii bwana eh lakini oh mbona kule mbona umuru kathira fahadha ma yanbaghi kwa sababu akifanya hivyo sayukrihu zauja atamkirihisha mumewe anafanya mchukie kwa hivyo hayo wewe mwenyewe mwanamke ndio utatengeza na ni wewe mwenyewe ndio utaharibu nyumba yako kwa hivyo mwanamke awe na akili awe na akili mwanam ajiweke katika hali kimtazama mpende ap, apendezwe yani sio saa zote yeye atakutana na mumewe kwenye hali tu za shughuli kwamba saa zote uvaa matambara ya kazi nguo za kazi la sasa nyingine mwanamume ajiweke kwenye mandhara ajue mume wake kiingia atapendezwa na ile mandhara atavaa nguo nzuri ataweka tib ataweka bukhur tafukiza nyumba mithla hadhi al kwa sababu mambo kama hayo fil ghalib mwanamume akiingia atapenda hivi ndo maana kujipendekeza kwa mume huwa ni hivyo au vile vile ajipambe kwa mumewe na tabia zake mwanamume akiingia amemlaki kwenye mlango akampokea kama ana kitu akampokea akamsaidia kama ana mzigo kauchukua eh, wa hakadha kama mwana na adhiki au joto la harara nje ambaye ngoja pumzika hadi ndo akhlaq ambazo kwamba zatupendeza kwa mume na mwanamume akiona hivyo bila shaka atazidi kumpenda yule mwanamke na Uislamu unalingania mambo kama hayo sasa na vile vile mwanamume akighibu akitoka asimakinishe wanaume wengine nyumbani waingie kwa sababu si sawa wala yajuza hadha haifai mwanamume huwa hapendi na tabia ya wivu fulani hapendi kumwona mwanamke wake ametefutana na wanaume wengine mara anazungumza hivi mara anafanya vile hadha majuz pia kwa hivyo hizi kwa hivyo wewe mwenyewe mwanamke ndio utamfurahisha mumeo au utamkasirisha ukiyafanya haya mengine ukamkhalifu mumeo utaki kumtii ukawe kila mwanamume wewe uzungumzane mwanamume huyu mwanamume wewe mwenyewe ndio utamkasirisha mumeo kisha na ukiwa mzuri tabia yako na, mre, na wajipamba wajitengeneza kwa mume wako wewe mwenyewe ndio utamfurahisha mume kwa hivyo wewe mwenyewe ndio umemiliki ala ya kumpeleka mume hii ndio maana ya hadithi na hii yaonesha lazima wanawake wawe na akili hii fiqhi hii ni fiqhi fulani mwanamke mpaka afundishwe na mamake watoto hawawezi kupata haya nje jamaa sisi ufeli hapa huwaachia haya mambo watoto wakaenda kapata walimu wa nje yule mwalimu wa nje atakwenda kumfundisha bila ya adabu yoyote atamfundisha bila ya haya amwambie maneno makavu makavu wazi wazi hii si tabia mzuri atamtoa mwanamke haya lakini ukimfundisha wewe mama nyumbani bila shaka utamfundisha kwa haya kwa dasturi nzuri hata maneno yako katika kumfundisha hutomwambia maneno wazi wazi. utakuwa ukimwambia maneno kwa mafumbo fulani kwa haya kwa stara na haya ndio mafundisho wallahi tuliokosa sisi sasa wanawake wengi kwetu majumbani sasa msichana akikosa hivyo anachukua mafunzo huko nje kwa mashule kwa watu mafasik pengine kwa wanawake wao wenzake ambao kwamba wamekata kamba na wewe humuongeleshi binti yako ushamwona binti yako huyu amebalighi tayari ameingia utu uzimani kwa nini kila siku humpi moja moja mwanangu karibu utaolewa wewe mume ni hivi moja moja pole pole pole pole hawa ndio wanawake wenye akili asimwache binti yake akaenda kasoma nje mfundishe wewe ndani ibtidaan ndo akenda nje akitaka kuleta upuzi huo ah mimi mamangu ananiambia kwa, kwa heshima kwa adabu kwa desturi na hizi ni akhlaqu nzuri sisi hatuna na la budda tuzirudishe kwa hivyo kina mama mpaka tujipinde ukipewa msichana ni ibtila Allah amekupa mtihani akikupa mtoto wa kike lazima uwe macho uchangamke sio kulalalala msichana fa wewe ulele changamke mchangamke mchunguze msichana wako mfuatilie fundishe desturi mfundishe ada nzuri mfundishe akaenda kwa mumewe pia atamuamiliana naye vipi wallahi ukifanya hivi indaka khair hata ukafa wewe umemwachia mwana turathi yule binti yako turathi kubwa atatangamana na mumewe vizuri na yeye akizaa atakuja kulea watoto wake kama wewe ulivyomlea na hii ndio faida uislamu anataka kutuhimiza masala haya في هذا الحديث فوائد هي حديث كنا فوائد الفائدة الأولى فائدة يا كwanza الحديث دليل على زواج المرأة الجميلة التي تسره منظره منظرها حديث yaoneza ni dalili ya kuonesha ni vizuri kwa mwanamume kuoa mwanamke mwenye urembo wa sura ambaye kwamba tasurruhu mandharuha yanampendeza yeye uso wake akimtazama amependa wa khuluquha na khuluq zake tabia zake hivyo mwanamume akipendezwa kwa mwanamke na sura yake na tabia yake basi hadithi imekuhimiza kamuoe mwanamke kama huyo na ndo maana sharia ikaweka nadhara kabla ya ndoa waambie mwanamume ni sunna kamtazame yule mwanamke amtazame ndo angalie atamtaka atampenda uso wake ama hatompenda wa hakadha kwa hivyo ndo hikma sharia ikaweka kwanza sunna ya kwenda kumtazama mwanamke ukenda ukimposa na mtume akasema undhur ilaiha naenda kamwangalia akamwambia al-Mughira bin Shu'bah alipokwenda kuoa ta kuoa akamwambia la kwanza nenda kamtazame umwangalie ili kama utapendezwa na mandhari yake na sura zake ndo mpende alafu kamuoe hadha hu na masala ya mwanamke kuwa mzuri ni masala nisbia si kijumla ni uzuri binisbati lirajuli nadhir awe mzuri kwako wewe unaomtizama yatosha si lazima awe mzuri kwa ulimwengu mzima huu ni ujuha wala hakuna mwanamke yote ni mrembo dunia nzima hakuna hakuna kwa sababu kila mwanamume ana urembo wake kila mwanamume ukimuuliza ana urembo wake lidhalika haiwezekani tutoe mrembo mmoja kwa wanaume wote haipatikani hii hakuna hajaumba hivyo Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo utakuta mwanamume ana urembo fulani kwa hivyo maana ya urembo kwenye hadithi ni urembo kwa kulingana na wewe mume unaenda kuangalia tu ukishakumpenda wewe tutosha yani si lazima ule mwanamke aache aumbwe mzuri kwa wanaume wote huu ni ujuha tafeli ni wewe unamtazama ni mzuri kwako yani ndo maana yake kwa sababu ni ngumu kupata mwanamke ati ni mzuri kwa wanaume wote wanaume wote ah lakini mato yake yana makengeza akija mwingine ah lakini nshi zake ziko nyembamba mimi nitaka nshi kifundo oh mwingine akwambia ah, lakini nyenye zake ziko katikati si singa si koto umuru kathira <laughs> kwa hivyo ni ngumu kupata mwanamke mmoja ambaye kwamba atapendwa na wanaume wote haiwezekani shikali sasa maana hadithi tasurruhu idha nadhar yule mwanamke atakupendeza mandhari yake atampendeza nani yule mume peke yake si lazima mwanamke wako awe mrembo kwa wanaume wote eh huni ujuha ni wewe tu mwanaume ukimtazama ukiwa utampenda yatosha hiyo ndo maana hadithi kwa sababu haiwezekani kupatikana mrembo kwa wanaume wote kwa sawa sawa naam faida ya pili wafihi istihbabu an nazar lilmar'a qabla zawajiha kwa sababu utakupendeza vipi kama hujamtazama mpaka ukamtazame kwanza ndio ukipendezwa na sura yake sasa utakwenda kumtaka kumuoa kwa hivyo hadithi vile vile yahimiza wanaume kwenda kutazama wale wanaowaoa al-asl haifai mwanamume kumtazama mwanamke bila shaka Hadha haram lakini ilihalalishwa kwa maslaha ya ndoa kwa sababu ndoa ni jambo kubwa ndio sheria ikahalalisha mwanamume kwenda kumtazana mwanamke ambaye ni haramu ya kumtazama lakini siku ile kwa sababu ana malengo ya kwenda kumuoa hapo ameruhusiwa kisheria kwenda kutazama lakini kwenda kumtazama mwanamke huna malengo hujaamua kumuoa ah watanende nikajaribu lakini pendeza sawa la huyo haifai kumakinishwa kutazama wanawake haifai kwa sababu aliyeruhusiwa kutazama mwanamke ni ule moyoni ashaamua atakandoa huyo ndo sheria imemhalalisha lakini kama endao na shaka shaka nje guu ndani awacha hata nikabahatishe akiniridhisha haya la huyo hafai kuangalia haruhusiwi kwenda kutazama mwanamke mpaka aazimie kwenye moyo kwa kukata kwamba mimi nitaka kuoa huyo ndo aliruhusiwa kisheria kwenda kutazama mwanamke ama kwenda kubahatisha bahatisha hii haitaki na muangalia huyu kimwangalia huyu memaliza kuangalia wanawake yeye uteua tu a ah, a ah, huyo ni mrongo fil ghalib mara nyingi hana nia ya kuoa fil ghalib lakini anaenia mwenye nia ya kuoa kwenye azma kwenye moyo sawa sawa huyu ndio aliruhusiwa na mtu kama huyu huajulikana huajulikana eh utamta utamtambua kivipi utamwona amejitayarisha utamwona sasa shakoma utajua huyu sasa atakamke maarufu anajulikana kwenye jamii lakini wale watu wa mchezo mchezo angalia huyu kimwangalia ah hutufu huyu mara nyingi huwa hana nia ya kuoa ana nia kujua watu tu wako vipi yeah. kwa hivyo huyo haruhusiwi kwenda kutazama anayeruhusiwa kutazama ni yule al-azim ala nikah alladhi azama fi qalbi aliamua moyoni kufanya hilo jambo thalithan faida ya tatu ya hadith وفيه وجوب طاعة الزوج إذا أمر ما لم تكن معصية hadithi yaonesha uwajibu wa kumtii mume akiamrisha madamu hajaamrisha maasiya hii ndo sharti mume akikutuma maasi ufanye mbele hapo sasa siwezi mwambie wewe una haki ni kutii kama mume lakini madamu hii amri yako sasa ni kumuasi Allah sitofanya na huu ndo mwanamke mwenye akili na mwanamke anayejua dini yake sawa sawa ama ikiwa lile jambo si maasiya hata kama we mwanamke hupendi lakini lifanye kwa ajili mume wako amekuamrisha yeye apenda na yeye ataka na hii ndio dini inavyotutuma kwa hivyo ukimpotokea mumeo kisha ukaharibu ndoa usimlaumu mtu wewe ndio umemiliki hiyo ala ya mume wako wewe ndio umemiliki ala ya kumpeleka mume kila ukimkhalifu wewe utasababisha akuache atasema eh mwanamke huyo ni mwambialo hanisikizi ina faida gani kuwa naye lakini kila ukikuamrisha watii wamsikiza na walifanya jambo kwa roho safi vizuri madamu si maasiya huyu ndio mwanamke hodari mwenye kudhibiti ndoa yake na kudhibiti nyumba yake kwa hivyo taa ya mume ni wajibu mtume alayhi salatu wassalam alisema لو كنت آمرا أحدا أن يسجد على لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لو كما يرهسيوا أن يمريش أمتكم سجود أمتو kiumbe kusujudia kiumbe basi ningemwamrisha mwanamke amsujudie mumewe kisha mwisho wa hadithi akasema nini li'idhami haqqihi alaiha kwa haki ya mume ilivyokubwa juu ya yule mwanamke mpaka yastahili amsujudie yastahili lakini tu sharia imekataza na lao sharia ingekataza mtume angeamrisha wanawake wasujudie waume zao ndio maana ya hadithi kwa hivi yaonesha namna gani taa ya mume ilivyokubwa na wallahi utasikitika mimi husikitika sana sana sana saa nyingine nikipata ahwali za kifamilia kama hizi utamkuta mwanamke nashazat tamaman asat hataki kusikiza mume chochote akimwambia hivi hataki yeye jua zaidi amri mkononi mwake kitoni mwake na ule mume amrisha yeye hataki kumtii sasa waliingiliani kwenye ndoa kwa nini uliingia kwenye ndoa na bado hujafahamu je hukumu la mume nini kwanza enda kasome je hukumu la mume ujue mwanamume ataka haki zake nzipi ataka kufanywa vipi haifai mayajuz kwa hivyo mwanamke kifanya hivi mwisho ataivunja ndoa yake yeye mwenyewe alafu atalaumiwa mwanamume amemwacha la na ni yeye mwenyewe hakujua kwenda mwanamume amekuamrisha amri wewe hata ukaona si muhimu kwako wewe ifanye madamu si maasi kwake yeye yule aliyokuamrisha ni muhimu ndo maana akakwambia lakini mwanamume kwa mathala hebu nitengezee kitu fulani ah wewe na umezidi bwana umezidi bwana mwanzo hivyo ulivyosema hata si vizuri vizuri zaidi ni hivi yani wewe sasa yeye mwanamke mkwajua zaidi ajua zaidi uzuri wako ni upi sasa mimi nishakwambia nifanyie hivi wewe watakiane kunipacha hiyo yako unataka wewe mtengenezea ile mwanamume amekwambia yeye mwenyewe amekwambia nifanyie hivi lakini ujuaji mwingi ndio kisha uharibu sasa kuna wanaume wengine wakarimu hawatopenda lakini watamezea watanyamaza watakuchukulia sema ah huyu mwanamke dhaifu atakuacha wengine hawajui hayo wanaume wengine huwa wanataka haki zao kamili kwa nini ataanza kukunakish mgombane alafu wewe utasema yule mwanamume amekwambia maneno makali amekuwa hakupendi hakutaki kutukana oh huyu amezidi maneno nani wewe ndo waanza hayo maneno alikuwa yakate fanya kitu fulani nenda kamfanyia mumeo hii la budda min hadha albab lakini jamaa tukiwa na fikra hizi za kisasa kwamba ati mwanamke na yeye ana chake eh na yeye ana uhuru wake basi ndoa zote zitaharibika wallahi haifai mwanamke kuwa na fikra hiyo jazma ajue yeye hata kama ni vipi yuko chini ya amri ya mumewe itakavyokuwa hata mzazi wake hako chini ya amri yake zaidi ya mume wake hata mzazi wake hamzidi mumewe kwa amri amri ya mume ndo inakuwa juu kuliko hata amri ya mzazi isipokuwa tu ikiwa ile amri ya mume itabeba maasi itabeba maasi kwa ule mzazi sasa hapo la tamsikiza mzazi lakini al-asl ni amri ya mume ndo hutangulizwa kuliko amri ya mzazi yule mume huwa ndo kama baba ndo kama wali ndo kila kitu kwa ule mwanamke lakini mafumu kama hizi leo huregezwa kwa wanawake wakaambiwa ah, bwana wewe ni ihsani tu bwana kumsikiza mume ni ihsani bwana si lazima wallahi hizi fikra zitavunda majumba yote mimi nawaambia tusipokuwa macho na hawa majambazi hawa majambazi wa kuvunja nyumba za watu msije mkasikiza watu kama hawa wakawaharibia majumba wallahi mwisho utawacho wewe sote uhangaike wewe yule aliyokuambia vile ni, ni ihsani si wajib yeye mwenyewe starehe na mke kisha akwambia wewe ni ihsani tu kumtii mume si lazima sallallahu alaihi wasallam hawa ni watu wapotofu waliopotoka kwenye fikra waliopotoka kwenye dini waliopotoka kimaadili mwanamume ni tahta amri ya mumewe kivovote illa kwenye maasi basi faida ya رابعا ya hadith حديث وفيه صيانة المرأة نفسها إذا غاب زوجها ni wajibu kwa mwanamke ajihifadhi nafsi yake mumewe akiribu asimkhini akatia mwanamume mwingine iyadhu billah hadhi min alfuhsh sallallahu alayhi wasallam alafia wala yumakkinaha li ahad wala simmakinishe mwanamume yote kwa, kwa nafsi yake asijitoe nafsi yake kwa mwanamume yote ati hatia mumewe hako ati amesafiri ati yao majuza la budda min al-amana mume akidhibu uhifadhi ile ghaiba yake usitie mwanamume mwingine kwenye nyumba la yajuzu haifai makosa kwa hivyo ndo akasema hapa wala tukhalifuhu fi nafsiha hamkhalifu mumewe kwa nafsi yake yani hamtilii mume mwingine akamuudhi mumewe kwa hilo رابعا خامسا فائدة تانو وفيه صيانة مال الزوج وعدم إيذائه في ماله ni wajib vile vile kwa mwanamke kuhifadhi pia mali ya mume asema fi nafsiha wa maliha bima yakrah asimuudhi mumewe asimkirihishe mumewe kwenye mali akayafuja mali ya mwanamume madamu yeye hakuyachuma hana utungu nayo sio sasa akawa huyatoa tu kiatinanga kiapeleka huko kiapeleka huku wa ghairi dhalik haifai haifai kufuja mali ya mume ni haramu wala yajuz hata kama mwanamume wasema ah amewea alhamdulillah store imejaa kula alikwambia utoe alikwambia hicho chakula store lejaza si niye mwenyewe tukua idhini kwake kama wataka bila shaka lianna al-asl alhurma asli kwenye mali ya mtu ni haramu mpaka kuidhinisha kwa hivyo mali haimaanishi ni pesa tu hata vitu michele sukari chochote leo cha mwanamume cha kutumia nyumbani hufai kukifuja utakitumia kwa henezi utakitumia pole pole pole pole utakitumia kidogo kidogo mpaka kile kitu kisorewe usifanye israf sema ah, huyu bwana mshahara wake laki mbili kuna ubakhilu bakhili hapa ponda tu sisi seranga mahali pa pa kilo moyo pikwa kilo tatu kisha tena pengine ukapatikana mwenye kupewa ule wale kupatikana kwa mwagwa sallallahu alaihi hadha min al-israf tabdhir ambao kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametukataza fallahu Allah ma'ashara an-nisa wallahi haya haya hizi hadithi hizi lao mtazifahamu vizuri mkazielewa vizuri alafu nyinyi wenyewe kwanza mkaanza kufanya kwa waume zenu alafu mkawafunda mkawafundisha na mabinti zenu mkawalea malezi haya ah wallahi tutakuwa sisi ni umma ajiba manake sasa kila jamii ikiinukia itainukia wasichana kwenye malezi haya hawatainukia wasichana wamemea pembe kwa waume zao mwanamke kuwa na pembe mbele ya mwanamume hii si sifa hii matusi kwa mwanamke ni aib alaiha maajuz hata kuinua sauti mume wake kuinua sauti juu yake maajuz sio adabu si adabu wallahi utasikitika fena hadhihi akhlaq hadhihi ayyam utamkuta mwanamke ampigisha mumewe makelele wewe utashtuka wewe zungumza ah zungumza na mumewe huyo kazi ni wewe utafikiri yuateta na mwingine sallallahu alaihi kumbe hilo ni ombi atoa talab yatoa ombi kwa mume kishindo ni hiko mtaa mzima pengine upata habari yeye ataka kitu kwa mume paka majirani wajua sasa nyumba fulani leo mwanamke huko minguruma ataka kitu subhanallah hadhi min alkhissa wadanaa ambao kwamba dini yetu haitaki na haya ndio mambo yanapelekea kuzorotosha maisha ya ndoa kisha baada yake utakuja mbio wewe kuleta makesi wamlaumu mwanamume hakufanyi kadha hakufanyi toib na wewe zile haki zake wewe wamfanyia amekwambia utakuta waambiwa hivi afanya vile wamwambia afanye hivi ambia ah, hivi si bora bora ni hivi subhanallah la shaka hii ni hatari kwa hivyo Allah Allah fi al tufanye bidii tukitaka kuunda majumba mazuri familia ziinukie vizuri ni adabu kwa waume na wallahi nyumba haiwi mzuri ikiwa wale wenye nyumba hawana adabu na baba wa ile nyumba ha, ikiwa wale walioishi nyumbani watoto na wanawake wa nyumbani hawatakuwa na adabu na baba wa ile nyumba basi hiyo nyumba sema inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wapatie aza au watu kupewa tazia kabisa maana washakufa kitambo watarejea hapo kutatoka nini hakutoki kitu kutatoka natija ambayo hairidhishi kwa hivyo uislamu hautaki wataka adabu na dasturi na kutangamana kwa wema na kila mmoja Allah amempa haki zake mwanamume ana haki zake na mwanamke ana haki zake rawahu hii hadithi ya pili rawahu Ahmad والنسائي ameipokea Imamu Ahmad na An-Nasa'i takomea hapa inshallah hadithi mbili zitatosha kwa leo ya sita na ya saba insha Allah taala نكتفي بهذا القدر